Falëndërimi absolut i takon vetëm Allahut të Madhërishëm. Salavatet mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe ata që e pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Në dersin e sonshëm do të flasim për një temë e cila ka të bëjë me të kalumën, tashmën dhe ajo çka është më me rëndësi për neve e ardhmja. A ka në këtë botë jetë përsosur? A ka në këtë botë jetë të andrave që nëse njeriu merr dhe shikon të lexon libra apo të sheh dokumentarë. Sot do të gjesh një numër të madh të dokumentarëve apo të projekteve në botë ku njerëzit synojnë një jetë të përsosur. Jetë të përsosur në këtë botë, nëse e marrim nga këndëvështrimi i fesë së Allahut subhanahu wa taala apo nga këndëvështrimi i lajmeve që na i ka lajmëruar neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do të ketë vëllazër. Jetë e cila është e begatshme, e rehatshme, pa lufta. Jetë paqësore, pa lufta, ekziston në këtë dunja. Ajo është në të ardhmen. Na ka paralajmëruar neve i dërgumi i jonë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për atë jetë. Nuk është jeta e, e mas kiametit. Në këtë dunja thot. Ajo është në kohën Kur do të vjen Isa alejhi salatu wassalam. Do të vjen Isa alejhi salatu wassalam. Andaj vëllazër, ka jetë të përsosur në këtë dunja. Ka jetë të përsosur në këtë dunja. A thu vallë pse dëshiroj të flas për këtë temë? Tema është e rëndësishme vëllazër, ngase i bren njerëzit. Njerëzit sot në këtë kohë në, në këtë kohërat e luftave, në këtë kohën e terrorizmit Në mënyrë masive që e bëjnë disa njerëz, ushtria e Dexhallit. Në këtë kohën e mas mediave, mediave të masonve e kam për qëllimin. Në këtë kohën kur ata kanë frikë shumë të madhe dhe kanë panikë shumë të madhe dhe janë në, në një prej dënimeve më të këqija në këtë dunja dhe ai dënim, ai dënim do të jetë në ditën e Kiametit, a e dini cili është ai dënim vëllazër? Një prej dënimeve më të këqija për njerëzit në ditën e Kiametit është dënimi i pritjes. Dënimi i pritjes, ku njerëzit do të presin 50000 vite për t'u gjyku. Allahu na rujt nga ajo pritje. Edhe në botë, nëse dëshironi me ditë në këtë kohën e dinamikës, kohë e shpejtë që është, një prej dënimeve më të mëdha te njerëzve është le me prit dikën. Katastrofë apo? Le me prit njeriun, katastrofë për njeriun. E ku ma për këto që i majnë masmediat, për masont e dunjas, këta të cilët dëshirojnë ma shpejt me pru dexhallin. Tema jonë nuk është kjo, po do të ndërlidhem shkurt që dalim n'temë. Masonët e botës, o vëllezër, janë duke i ngut disa ngjarje, ngase nuk u pritet. E Allahu subhanahu wa taala neve muslimanëve na ka tregu neve në Kur'an se jobesimtarët fajtorë, ata të cilët e kanë psikën fajtore, kanë psikologji dhe mendje fajtore, ata i thojshin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Le t'na, le t'na i bjen Allahu dënimin neve, ma shpejt." Hijaratan min as-sama, le të na çon Allahu neve prej qiellit gurë, ma shpejt dënimin ta sjell Allahu. Edhe sot këta njerëzit e dexhallit dëshirojnë ma shpejt me pru këtë çështje. Dhe në kohën tonë ma bashkëkohore apo në shekullin e kalum ka pas shkencëtarë Nuk po hyj n'nijetet e këtyre shkencëtarëve, ngase ka mundësi me pas dikush prej tyre nijete të pastërta. Por projektet që i kanë ba kanë formu projekte të ndryshme për një botë tjetër, për një sistem tjetër, jo sistem kapitalist, jo sistem imperialist, jo sistem të komunizmit edhe të socializmit dhe kështu me radhë, ngase te huna ju ka ardhë njerëzve nga, nga këto sisteme, dhe ato sisteme i sjellën njerëzit në këto, në këto lufta botërore. Ato, këto sisteme i kanë sjellë njerëzit në këtë derexhe, madje edhe ma keq kanë me i çu njerëzit, sikur që e shohim. Kanë me i çu njerëz edhe në diçka që çka është ma e keqe. Në këtë botë o vëllezër, kjo është mesazh deri te çdo musliman, i cili i ka besu Allahut dhe ditën e gjykimit. Dhe i ka besu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mesazh te çdo njeri i cili është jobesimtar, po i sinqertë, që ka trohë sinqeriteti në zemrën e vet. Nëse dëshiron jetë të qetë, dhe jetë paqsore dhe jetë t'rehatisë dhe jetë sikur do të shohim në hadithe ku do të jeton delja së bashku me ujkun a paska kështu ka vëllezër ka kështu ksi lloj jetë do të jetohet në botë delet do të jetojnë së bashku me ujkun fëmija do të lun me gjarprin para se me shku në ahiret o vëllezër në dunja do të jetohet ksi lloj jete e është në kohën kur do të vjen Isa sallallahu alaihi wasallam Allahu na bëftë prej ithtarëve të tij dhe ithtarëve të Mehdiut. Ajo është ajo kohë vëllazër. Përmendëm se disa prej shkencëtarëve në vitin 1975, edhe kështu më tutje, domethënë, alo, janë duke punu me një projekt i cili quhet Projekti Venera. Nëse dëshironi me pas informata më shumë, në faqën time.mk, poshtë i keni do video do video ato është në gjuhën maqedone e përkthyme. Nëse dëshironi me e ndjek atë dokumentar, është dokumentar interesant. Ku ata flasin ta rindërtojnë një sistem botëror ku nuk ka me pas të holla, pare. Dhe këto studentët e ekonomisë te na, kur mësojnë në ekonomi, në vitin e parë mësojnë, çka? Deri te ajo se si ka ardhë deri te shpikja e të hollave, paret, si i kanë nxjerrë njerëzit. Dhe se njerëzit kanë jetu një kohë prej kohrave, pa të holla. Pa ari dhe argjend, pa dora, pa dollarë dhe pa euro. Kanë jetu pa këto të holla dhe jetën e kanë pas më të mirë. Dhe në projektin Venera ata e paraqesin këta se në në të ardhmen mirë është me jetu njerëzit me i mat vlerën e sendeve sikur që janë, sikur që është kopshti edhe toka edhe kafshët edhe tjerat edhe bimët, do me pas çdo gjë vlerën e vet dhe ata normal se flasin për një jetë e cila jetë në të cilën jetë nuk, nuk do të ketë lufta as Grindje, as probleme të jetë mes njerëzve, as të holla, shkollimi do të jetë pa pare, udhëtimi pa pare, edhe kështu me radhë, ata flasin për këta. Dhe gjë të cilën, të cilën ata e emërtojnë si teori, normal. E, selinë e kanë ata në një qytez të vogël në Floridë, Venus quhet. Ndërsa ai cili e ka propozu këta dhe është Jacques Fresco quhet një prej shkencëtarëve edhe ata mundohen me realizu këta në botë kinse dhe kjo është një përgjigje një përgjigje për neve muslimant fillimisht që i kena besu Allahut dhe ditës të gjykimit se kësi lloj projekte ka te muslimanët dhe ka paralajmru Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem dhe se do të vijnë ato ditë të mira për këtë botë mirëpo jo nën hijen e njerëzve të cilët e shpikën euron dhe dollarin, jo nën hijen e njerëzve të cilët të cilët janë ushtri e shejtanit, njerëzi dashakeq, njerëzi të cilët e bëjnë vetë krimin dhe mundohen me gjetë viktima edhe gjejnë plot dhe ngjarjet që ndodhin te na në Ballkan edhe në botë nuk janë diçka tjetër vetëm se vazhdim i një politike shejtanike dexhallore në kohën e sodit. Por se do të vijnë ato ditë të Isës, sallallahu alaihi wasallam, do të vijnë ato ditë të Mehdiut, alaihi salatu wassalam, do të vijnë ditë e muslimanëve, dhe se ajo çka është duke ndodhur në botë vetëm se është domthonjë një paraardhje për ato ditë të muslimanëve, do të vijnë ditë ku do të përmendin këto hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk janë prej mendjes time, domthonjë ka referenca, ka ajete, hadithe Dhe na e besojna o vëllezër, e besojna në mënyrë të prerë, dhe prej akides së ehli sunnetit është ardhja e Isës sallallahu alaihi wasallam, që nuk është tema jonë sonte këtu. Mirëpo nuk guxon besimtari me dyshu në ardhjen e Isës sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ndëgjojmë pyetjet që na bëhen në kohën e fundit shumë prej disa muslimanëve të cilët merren me dunja, dhe fillojnë me dyshu në ardhjen e Isës sallallahu alaihi wasallam. që ardhja e Isës alayhi salatu wassalam është e transmetume me hadithe mutawatir në kuptim që nëse dikush prej njerëzve musliman dyshon në ardhjen e Isës sallallahu alaihi wasallam nuk është musliman. Kjo është nëpër libra të ehli sunetit. Andaj, kjo është mesele e sost. Ardhja e Isës alaihi salam do të vjen. Pra o vëllezër, do të përmendim atë pjesën e haditheve që na ka paralajmëru neve i dërgumi Allahut Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam për atë jetë e cila jetë është jetë e bollshme. Jetë pa grindje, jetë pa, pa lufta edhe para saj i para, i paraprin lufta të shumta, një jetë sikur që ka ardhë në hadithe të Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam 40 vjet. Isës, para Ditës së Gjykimit. Do t'i beson përnjime, sikur që ka ardhur nga Ibn Abbas dhe të tjerë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka për qëllim Isën alaihi salam. Do t'i besojnë njerëzit krishtert e vërtet Isës sallallahu alaihi wasallam. Kanë me i besue. Kush ka me jetu në atë kohë, ka me ardhë Isa alaihi sallatu wasallam, jo si biri i Zotit e jo si kopil dhe e ka pastru Allahu xhelle ue ala nga ajo që jehudit e quajnë. Andaj do ta vret kan kokën e jehudive Dexhallin. Kokën e cionistave që punojnë sot për këtë zullum të madh në botë që ndodh. Dhe ky zullum, kulminacioni i këtij zullumi do të ndodh, do, do të jetë domethënë me vrasjen e Dexhallit i cili do të shkrihet nga shikimi i Isës sallallahu alaihi wasallam. Dijeni vëllezër se fillimisht do të vjen Isa alayhi salatu wasalam për Në hadithe ka ardhur për thyerjen e kryqit, ngase kryqi nuk ka të bëjë me fenë e Isa alayhis salam. Është fe pagane, është simbol pagan. Dhe do të do të shkatërrohet krishterizmi, do të vritet derri, do të vritet Dexhalli dhe ithtarët e Dexhallit prej jehudive. Dhe nuk do të gjejnë ata ndonjë strehim. Po ashtu, nuk do të pranohet ndonjë fe tjetër vetëm se Islami. Do të përfundojnë fetë tjera. Do të luftohen Jexhuxh dhe Mexhuxh. Dhe do të përfundon çështja e luftës dhe xhihadit në kohën e atij, edhe kufrit dhe Detyrave që do t'i sos Isa, alejhi salatu wa selam me hadithe. Po ashtu, ajo që na intereson prej temës është jeta e përsosur në kohën e Isa alejhi Sa që ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush ka mundësi prej juve me jetu në atë ditë, le të jeton. Le të kënaqet. Nëse dëshiron njëri m'u knaq në dunja, janë ato ditë ku edhe toka e Allahut do ta qet bereqetin. Ku ku toka e Allahut ka thënë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam toka e nxjerr bereqetin. vllazër kjo tokë në të cilën tokë bëjnë sot luftë të madhe njerëzit për ari, argjend, për naftë, për të mirat dunjas, nuk kanë gajle, a e shesin fenë, a e shesin kombin, a e shesin nanën, a e shesin babën, i shesin të gjitha vlerat që i kanë njerëzit, vetëm e vetëm me mrri arin argjend e naftë edhe në pozitat dunjas at ditë toka do ta vjell pasurinë e vet kanë me pa njerëz o vllezër arin në dunja n'dor me sy e kanë me lan kanë me lan sot me ia thonë dikujna prej njerëzve normal që qeshet edhe i duket interesant edhe thot ha ta kem shansë së rrëshe po at ditë nuk kanë me pas nevojë njerëz për ata mo Është ajo botë që e andrrojnë ato shkencëtarët që përmendëm të projektit Venera, është ajo ditë, ama ajo është nën hijen e Islamit o vëllazër. Ajo është nën hijen e Islamit fesë së Isës, e Musës, e Nuhit, e Ibrahimit, edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fe pa shirk. Fe pa shirk. Fe e Allahut pa ortak. At ditë o vëllazër nuk do t'i bëhet ortak Allahut subhanahu wa taala në tokë asesi. Dhe e gjithë bota do t'i nënshtrohen kujna Allahut subhanahu wa taala. Sikur që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sajdatun wahida, një sejdë do të jetë më mirë se me ta dhënë krejt dunjan e çka ka n'ta. Një sexhde edhe do të jetë sexhde vetëm për Allah. Nuk ka më sexhde për diellin, e hanën, e Dexhallin, e budën, e kështu me radhë. edhe idhuj, edhe vorreza. Do të jetë sexhdja vetëm për Allahun subhanahu wa taala, andaj atë ditë kur do vjen ajo kohë thonë dijetarët islam, intiha ul hiqd wa daghinati min al qulub. Do të largohet inati, do të thotë në dunja paska kohë ku njerëzit kanë me jetu, jo në xhennet, në xhennet dihet, në dunja inati s'ka me pas më. Ta ndrejti shpijen se kojshia e ka tre kat E ti katër Jo, s'ka me pas Sot është kjo Për inati kojshisë shko punon në Zvicër Hin borxh Merr vizën, me zot Sot është ajo kohë Ama n'at kohë s'ka me pas N'at kohë s'ka me pas inati ma Inati largohet Mllefi largohet Nga zemrat e njerëzve Fejdul mali Hatta la jakbelahu ehad Do të shpërndahet pasuria qat shumë Saqë se s'ka njeri që e pranon Pasuria do të shpërndahet te njerëzit qat shumë. N'at projekt ata shkencëtarë që përmendin, përmendin domethënë se pare s'ka me pas, dhe njerëzit të gjitha senet pa pare kanë me i pas. Edhe në kohën e Isa sallallahu alaihi wasallam, ato 40 vite që kanë me jetu muslimanët, o vllazër kanë me jetu në botë, s'ka me pas nevojë për pare. Subhanallah. S'kanë me pas nevojë njerëzit për pare. Sot për çka luftojnë? Për çka luftojnë? Gjithë ato luftat në botë që janë ba me miliona njerëz t'vram në Hiroshima dhe në Nagasaki, që i gjujtën ato bomba dhe mbrapa ju thonë njerëzve na falni. Kaq? Na falni njerëzve. Me na falni u sos puna. Këta njerëz për çka i banë këto? Këta njerëz këto masakra që i banë, për çka i banë? Edhe sot çka i bojnë? Për çka i bojnë? Vallahi nuk i bojnë për diçka tjetër, vetëm se për qet pasuri. Madje lufta bohet për ujë, paramendo vllaz. Në Izrael atje, luftën e bëjnë për ujë. Izraeli që e ban luftën kundra njerëzve të dobët, kundra fëmijëve, kundra grave, kundra pleqve. E ban për ujë, paramendo. Dhe sende shumë të vogël n'dynja. At ditë s'ka ma pasuri dhe pasuria do të jetë e shpërndame te njerëzit aq shumë saqë nuk ka vlerë ma. Pasuria nuk ka vlerë. El barakatu fi thimar, ka ardh në hadithe, edhe do të përmendim argumente mbrapa, bereqeti në fryte, saqë një sheg, o vëllazër, e dini shegën? Një sheg do t'i mjafton një grupi të madh të njerëzve, kësaj xhamisë për shembull. Një sheg me hongër, pej një shegës, jo prej një drunit, pej një shegës, vetëm do të hanë një xhami. Një grup i madh i njerëzve do të hajnë do të ngihen. Është bereqeti i Allahut. Wa qatfu al-inab yakfi lil-jamaa po ashtu një pjesë e rrushit. Wa labanu an-naqati yakfi li jamaati min an-nas. Dhe një mjelje e devës do t'i mjafton një grupi të madh të njerëzve. Po ashtu edhe prej delës do të largohet nga njerëzit er armiqësia. mes njeriut edhe kafshëve dhe kafshët nuk do t'i sulmojnë njerëzit dhe mes veti kafshët nuk do të sulmohen në kohën e Isës sallallahu alaihi wasallam do të shpërndahet paqja në mënyrë absolute te njerëzit ajo çka përmendet domethën dhe çfarë e dëshirojnë njerëzit dhe me të madhe nëpër ato andra të veta flasin njerëzit në kohën e sodit A nuk mundesh me gjetë në kohën e sotit nëpër libra që mësohen nëpër shkollë, më shumë të flitet për paqen, edhe që e do Islami paqen. Dhe muslimanët janë për paqe dhe nuk janë terroristë, as nuk e dojnë terrorizmin, as nuk e dojnë luftën. Dhe Islami është fe e paqes. Por fe e paqes sikur që pas ka me ardhë Isa sallallahu alaihi wasallam. La yujadu faqirun wahid. Në botë nuk ka me mbet, o vëllazër, asnjë fukara. Kjo është mesazh drejt muslimanit. O musliman, nëse dëshironi mos me kon fukara, ata do të jetojnë njeri sikur që dëshirojka Allahu subhanahu wa taala, se do të vinë ato ditë së shpejti. Se do të vinë ato ditë së shpejti. Nuk ka me pas në botë asnjë fukara. Dhe këto nuk janë fjalët e mia. Kur do ta shihni ata, do ta njihni mirë. Fa innahu rajulun marbu'u al-hum ila al-humra. Ata ai është njeri që ka ngjyrën ka e kuqja në të bardhë. Dhe ka thonë i ka flokt sikur të margaritarit dhe duken flokët e tij sikur që të pikojnë ujë. Fa yaksiru as-salib. Do ta then kryqin, do ta vret derrin, ua jadaul xhizje, do të largohet prej njerëzve xhizja, dhe do të, do të shkatrohen të gjitha fetë tjera në kohën e atij dhe do, nuk do të pranohet vetëm se islami, dhe ka thonë, ua juhlikullahu fi zemanihil mesih, Allah e shkatron në kohën e tij dexhallin, mesih al kedhab, rrencakun, dhe Kjo do të ndodhë në kohën e Isës, sallallahu alaihi wasallam, ajo për të cilën andrrojnë sot në projektin Venera do të ndodhë kjo vëllazër në kohën e Isës, sallallahu alaihi wasallam. Udhëtimi pa pare, pare nuk do të ekzistojnë. Jeta do të jetë pa zore, rahatia e madhe, shkollimi pa pare, fukarallëk nuk ka, asgjë prej këtyre derteve dunjasë nuk ka. Dhe kjo është prej bereqetit të asaj se në tokë do të zbatohet njësimi i Allahu subhanahu wa taala. Ku toka Allah do ta nxjerr bereqetin e vet, akoma s'e ka nxjerr o vëllezër. Dhe luftat që i bëjnë njerëzit, i bëjnë vallahi për qata. Dhe luftat që i bëjnë ata, zullum qartë, e fajin e vet që ja qesin tjerëve. Përmendëm në fillim të ligjëratës nuk bëhen këto lufta o vëllezër vetëm se për përfitime personale. Madje në kohën e sodit, që dëshirojnë me ba luftën e tretë botërore ata, nuk dëshirojnë me ba vetëm se nuk e kanë gajlen e pasurisë, mos e fshinën këtë Amerikën. Nuk dinë vetë sa pare i kanë ba E fshinën krejt Dhe kanë lan, kan lan botën në kolaps Problemet e mdhaja i kanë lan botës Porse qëllimin e kanë të binë të bin më shpejt ngjarjet e Hermexhdonit Të binë më shpejt ato ngjarjet e kiametit Ta binë më shpejt dexhallin mbretin e vetë sikur që e kanë të Formum në, nëpër librat Sikur që është telmudi e tjerat Mbret e qujnë dexhallin pra La jadurru ba'duhum ba'da Ka thonë sallallahu aleyhi wa sallam Dhe nuk i bëjnë dam prej qiellit shi la yakunnu minhu baytu sadrin wala wabar nuk do të mbetë ndonjë shtëpi prej murit as prej lëkurës fa yaghsilu al-ard Allah e pastron tokën hatta yatrukaha kazalfa derisa e lën tokën si pasqyrë prej kujna Allah e pastron me një shi prej ushtrisë tjetër dytën që e ka ushtri shejtani është Jexhuxh Mexhuxh Ushtria e parë është ushtria e Dexhallit, dhe mbrapa e ka ushtrinë tjetër, dhe se Allahu subhanahu wa taala e pastron tokën dhe e ban xham. E ban si pasqyrë. Thumma yuqalu lil ard. Pastaj i thuhet tokës. Anbiti thamaratiki. Oj tokë, nxjerri frutet e tua. Wa ruddi barakatiki. Dhe ktheje bereqetin tënd. Toka e kthen bereqetin e vet. Fe yawma idhin ta'kulu al-isabatu min ar-rumana. Thot dhe një grup i madh popull i tërë do të han prej një shege, wa yastadhilluna bi kahfiha. Madje do ta marrin një shegë si strehuse prej rrezeve të diellit. Hije. Do të hinë njerëzit nën hijen e asaj kores së shegës. Atë bereqetin e madh që Allah do ta jap në tokë. Fa yubariku fi risli hatta inna laqhata min al-ibl li takfi al-fi'am min an-nas. Allahu e shton bereqetin e tokës dhe e shton bereqetin e kafshëve, derisa thot një mjelje e devës i mjafton një populli, dhe një mjelje e një mjelje e lopës do t'i mjafton një kabiles, një fisi të madh dhe një mjelje e një dele do t'i mjafton një grupi të të njerëzve. Në hadithin tjetër ka ardhë dijeni vëllezër për Isën a.s. se do të martohet. Isa a.s. në tokë, wa yuqimu biha tis'ata ashara sene, do të mbetë 19 vite. Nuk ka kundërshtim mes hadithit 40 vite, ka hadith tjetër 7 vite, dhe ka hadith që flet për 19 vite. Pra, kjo flet për ata se do të mbet mas martesës Muhammed, mas martesës e Isës sallallahu alaihi wasallam do të mbet edhe 19 vite tjera. Po ashtu ka ardhur nga hadithi i Abdullah ibn Selamit, "Yudfanu Isa ibn Maryam ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibeyhi", do të vorroset Isa alayhis salam me me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam së bashku edhe me dy shokët e vet, shokët e tij Rabi'a i katërti. Pra kjo ka ardhur në hadithin e Abdullah ibn Selamit, e ka e ka nxjerr hadithin Imam Buhariu në të në tarihun e vet. Po ashtu edhe dy hadithe tjera dhe me këta e përfundojna Aq sa e kum pa lindjen dhe perëndimin, aq do të jetë edhe sundimi i umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllazër, me këtë e kuptojna se njerëzit në kohën e sodit, nuk ka njerë në dunja që nuk dëshiron mirë. Madje edhe islami, vëllazër, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka porosit muslimant mos me dasht luftër. Ka thënë sallallahu alejhi wasallam, La tatamannu liqa al-adu. Mos shpresoni asnjëherë mu taku me armikun. Nëse në Islam lufta nuk është e mirë, po e keqe. Andaj edhe sallallahu alejhi wasallam kur ka pas emrin dikush prej sahabeve, harb, luftë, ja ka ndrru. Ka thënë ti Abdus Salam, Ja ka ndryshu emrin sallallahu alaihi wasallam. Porse kjo botë, sikur që e shohim sot, kjo botë e masonëve me qeveri masone që është dhe kurthat e shumta që ju bojnë ata muslimanëve, madje edhe popujve të shumtë, do të përfundon sikur që edhe i dimë ngjarjet që do të ndodhin para para kiametit. Dhe kjo botë Allahu subhanahu wa taala e ka bo të tillë që nuk bën zullum Allahu xhalla wala ngase prej sendeve të para që Allahu xhalla ka marr besën prej vetes është fala tadhalumu mos bëni zullum o njerëz se unë e kum marr besën prej vetes mos me bo zullum edhe njerëz mos me bo zullum andaj prej mirësisë së tokës dhe njerëzve që jetojnë në këtë dunja, a njerëz e fitojnë inshallah xhenetin në ahiret dhe rezervakun e Allah për, përmes kësaj dunjaje, Allahu xhalla wala ka caktue dit edhe vite në këtë dunja, të cilat vite janë inshallah vetëm xhennet për ta. Por paska kriju edhe ditë të mira ku njerëzit nuk kanë me shiku të parin e vënaja ka me ardh te dera me nal rrujën a jo. Njerëzit më nuk kanë me shikue a ka me ardh ndonjë mafiash me ja marr fëmijën. Apo i vjedhin fëmijët apo jo. Apo është i sigurt njëri në shtëpinë vet a jo. Apo i burgosin apo nuk i burgosin njerëzit. Apo i vjen ndonjë tomahawk në kokën e vet apo jo. Apo do të bëhen antar të NATO-s apo të Varshavës, apo të ndonjë pakti të ri, të ndonjë aleance të re në botë. A janë të sigurt njerëzit apo nuk janë të sigurt njerëzit? Do të vinë asi lloj ditë. Mirëpo kjo vëllazër fitohet vetëm përmes njësimit të Allahut. Vetëm përmes njësimit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllazër, prej hikmetit të Allahut xhallahu ala është ajo se Allahu subhanahu wa taala e ka lënë këtë botë kështu sikur që e shohim Dhe prej zullumit më të madh që është ba në këtë dunja është ba Isa sallallahu alaihi wasallam dhe nanës së vet. Apo, sikur që ka thënë sallallahu alaihi wasallam se para kiametit njerëzit më së shumti në botë do të jenë romakt, krishterët. Më së shumti që do të jenë janë ata. Andaj dhe Allahu xhalla wala e sjell ata. E sjell ata që ta shohin njerëzit të vërtetën. Nga se Allahu xhalla uala e ka ngrit. Para mendoni vëllezër në kohën në kohën e sotit ka musliman të cilët dyshojnë në në në ardhjen e Isa alejhi selam. Dyshojnë në ardhjen e Mehdiut nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilin ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me kon që i mbet edhe një ditë para kiametit, Allah e ki zgjat atë ditë për me ardhë. Njani i cili e ka emrin tim dhe baba i vet e ka emrin e babës tem. Muhammed ibn Abdullah. Do të vijnë ato ditë, o vëllezër, patjetër te njerëzit dhe kjo është mesazh për muslimanët. Nga se muslimani duhet me jetue me shenjat e kiametit edhe me të ardhmen duhet me jetue jo vetëm duke u mbështet në tevakul, duke thënë se do të vijnë ato ditë, jo. Por se muslimani fiton shpresë, edhe optimizëm, edhe fuqi. Edhe drejtësi, nëse ata ithtarët e shejtanit, ushtarët e dexhallit, qeveria e dexhallit, o vllezër, marrin fuqinë e vet, prej lajmeve të Telmudit, prej lajmeve të rrejshme të shumta, prej Nostradamuzit, siç e pretendojnë, masonët pretendojnë për Nostradamuzin, atë fallxhorin e madh të Francës, i cili ka qenë jahudi, para 200 e kusur viteve, e konsiderojnë pejgamber të vetin. e konsiderojnë profet, pejgamber të vetin dhe i besojnë fjalëve të tij, madje veprojnë me ato fjalë. Me shumë prej fjalëve të tij veprojnë në sipërfaqen e tokës, dëshiron Allahu subhanahu wa taala që shumë prej fjalëve dhe magjive që ata i bëjnë të bëhen sebab që me udhëzu muslimanët. Bëhen sebep që me udhëzu muslimanët dhe me u drejtu n'rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Me u drejtu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe çdo minutë që jeton bota sot, sot shumë prej tyre, ata që rrin pas perdeve, ata që rrin pas perdeve në këtë piedestal të dunjas sot, shumë prej pronarëve të mas mediave, prej mediave masonike që i kanë të mëdhaja ata në botë, shumë prej pronarëve të tyre, ata janë ithtarë të dexhallit. Dhe dëshirojnë sa ma shpejt me ardhë ato ditë. Nga se përmenda o vllezër se psikologia, apo truni, si punon truni i zullumqarit, si ka mundësi o vllezër me punu një tru i cili vret fëmi. Si ka mundësi me punu një tru i cili e ka bo luftën e parë botërore dhe t'dytë botërore. Si ka mundësi me punu një tru i cili ka hedhë bomba atomike në Hiroshima dhe Nagasaki. Si punon e? Ajo mendje si punon. Si ka mundësi me punu një tru i cili ka vra miliona, 3-4 milion njerëz në Vietnam. Si, si ka mundësi me, me punu ato tru? Ato trutë o vllazër në botë nuk janë shumë, pak janë ato. Kur t'i mledhësh mledhe ndoshta në gishtat e dorës. Pak janë ato njerëz në botë. Që janë ndoshta gjallë disa prej tyre në botë, janë bo pleq, dhe disa prej tyre kanë kanë cofë, kanë shku në ahiret, dhe i kanë lënë nipat e vet, ua kanë lënë pasurinë Marramendëse, domethënë pasuri e madhe që është në botë. Dhe të gjitha këto sende në botë që ndodhin, ndodhin për ç'asaj. Dhe në fund, vëllazër, jera sishtë, Allahu subhanahu ta'ala ka ardhë, ka lan shenja, ka lan njerëzi, ka lan burra, ka lan musliman, dhe andaj Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, kur ka përmend ngjarjen e Isa sallallahu alaihi wa sallam, edhe të Mehdiut, çdoherë ka përmen me hadithin, la tazalu taifatun min ummeti dhahirina alal hak. do të vazhdon, do të vazhdon. Çdo herë përmend la tazal, la tazal në gjuhën arabe, domethonë në vazhdimsi, pa u ndal. Pa u nda. Në vazhdimsi do të vjen në këtë umet do të vijnë njerëzi kush dhahirin alal haq, të cilët janë në hak. La yadurruhum man khadalahum. Kush i lën këto njerëzi nuk ju ban dam. Kush i lufton këto njerëzi, s'ka mundsi mi, mi fitue. Hatta yatihum as-sa'atu wa hum kadhalik derisa të vjen kiameti dhe ato janë kështu, apo sikur që ka thënë në hadithin tjetër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqatila akhirahum ad-dajjal, derisa të lufton i fundit prej tyre dajjalin. Prandaj e presin atë mbretin e vet, mundon mi sjell shenjat ma shpejt dhe nuk ju pritet. Psikologjia e njeriut të prishur, psikologjia e vrasësit të fëmijëve, Gjakpirësve, ata që e festojnë Hollowenin, po, shejtanin që e festojnë, festën e shejtanit që e kanë, e tjera e tjera prej sendeve që i bojnë në botë, ato skandalet të mdhoja që i bojnë, psikologjia e tyre është le të na bjen Allahu dënimin prej qiellit, ma shpejt. Le të vjen ajo ditë më shpejt. Ngase ata i kanë besu shejtanit, e na i kena besu Allahut. Nuk është e njëjta vëllazër. Ata i kanë besu shejtanit, i cili e ka fronin në deti, dhe i kanë besue shejtanizmave dhe i besojnë praksës, përvojës dhe të mirave të vogla që i ka dhe kurthave të vogla që i ka shejtani, ata i besojnë. Dhe muslimanët, në anë tjetër, Edhe kjo është thirrje te çdo krishter apo jehudi i sinqert apo çdo person i cili ka fe fe, fe tjetër jashtë Islamit, Islami është feja e Isa sallallahu alaihi wasallam. Islami Islami është feja e perspektivës. Islami është feja e ç'atij projektit të Venerës. Nuk nuk janë ato ato njerëz që e kanë mendue atë projekt, e kanë mendu ato njerëz. Vallahi Islami është ajo fe e cila do t'i ban njerëzit sikur që kanë jetu dy vjet muslimanët, Në kohën e Omar ibn Abdul Azizit, o vëllazër, për dy vjet, halifi i muslimanëve në atë kohë e ka bo që muslimanët zeqatin me ia dhon drunit. S'kan pas kujt me ia dhon. Për dy vjet, o vëllazër, dy vjet, jo ma shumë. Dhe kjo botë, projekt prej projekteve të masonëve në botë të mdhoja që i kanë, në veçanti ato të Maltës, janë me bo botën prej 5 miliardë apo 6 apo 8 sa është tash bota në 500 milionë. prej projekteve që kanë. Dhe ajo nuk ka mundësi mu bë vetëm se përmes smundjeve të shumta epidemike në botë që, që ata mundohen mi krijue. Në mënyrë masovike me vdek njerëz dhe mos mu marr vesh shumë. Në këtë mënyrë ata mundohen mi bë këto, këto sende. Por se kjo botë o vëllazër, edhe në vazhdimësi ti mundesh me ndëgju ata se flasin në botë se kjo botë nuk paska resurse, apo nuk paska ushqime dhe të mira dhe të shumta për mi mbajt gjithë këta njerëz, që nuk është e vërtetë. Që nuk është e vërtet Se bota ka shumë ma shumë Dhe se Allahu subhanahu wa ta'la Akoma nuk e ka nxjerr bereqetin e tokës Pra në hadithet e Muhammedi s.a.s. e kuptojmë Se bereqetin toka akoma ka me nxjerr Dhe e gjithë bota o vëllazër do të jeton Pa asnjë fukara Një gjys fukaraje në botë s'ka me pas Në kohën e Isës sallallahu alaihi wasallam 40 vite, pra paskan me jetue fëmija me gjarpni. Ajo është një botë e kompletume e përsost kur të jesh rob i Allahut subhanahu wa taala. Kur të jesh rob i Allahut subhanahu wa taala, dhe dijeni vëllazër se këto mason të dunjas. Këto mason të mason të dunjas që janë ushtar, ushtar të shejtanit, ushtar të keqës, njerëz që ja servojnë punët, madje e këshillojnë nëjherë, madje edhe shejtani çuditet me propozimet që vet ata i japin shejtanit, është njëri prej ish masonëve i cili ka ikë që ka shkrujt një libër në vitin 1952. Libri në gjuhën arabe është i përkthym William Guy Carr. E ka emrin autori është prej Britanisë, në atë kohë vëllazër, a dini vitin 1952? Në atë kohë muslimanët kanë qenë domethënë njerëzit ma të shkelun në botë. S'kan pas kurrnjëfarë lloj shteti ata. Muslimanët pas asaj periudhe të hilafetit domethënë nuk kanë pas ndonjë shtet. Shkruan mbas luftës së dytë botërore ai, domethënë se armiku klasik në të ardhmen që do të merret prej prej masonëve janë muslimanët. Prej ka e diti ai? Prej nga e diti vëllazë? A dini vëllazë prej ka? Se zullumqari, zullumqari, ata që bëjnë zullum në botë, ata Din me i nuhat sendet, i nuhasin. Dhe e din armikun e vet kënd e kanë. Dhe e din se kush është potencial, meselja, se na muslimant nuk e dimë. Na muslimant potencialin tonë nuk e dimë. Muslimant në botë nuk e din. Dhe akoma njerëzit i shef subhanallah në kohën e sotit që nuk është ajo për, për nënçmim, tamam, super është. I shef një shkrim shkruhet në internet se gjuha shqipe kanka prej, prej tre gjuhve kryesore në bot edhe kështu me radhë, i shef me të madhe njerëz tu u krenu edhe pse normal, tamam, krenohu Mirpo, na jena musliman, alhamdulillah. Na jena musliman, alhamdulillah, Allahu xhel-le shanuhu na ka nderuar neve me Islam. Edhe gjithë njerëzit në botë i ka nderuar me Islam. A nuk është pak me qenë na zbashku me Isën sallallahu alaihi wasallam? Allah na mundësoftë me kanë zbashku me ata. A nuk është pak na me kanë me njëri nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Mehdiun sallallahu A nuk është pak për neve muslimant me bë këtë ders apo me bë këtë muhabet apo me bë këtë kuvent dhe këtë muhabet na bëjmë muslimant Edhe në fund Allahu xhalla wala këtë botë do t'ia fal muslimanëve. Këtë botë do t'ia fal muslimanëve të këtill që nuk është qëllimi tash m'u lavdëru na si musliman këtë rast, por qëllimi është o vëllezër nëse bota don paqe absolute, nëse bota dëshiron ekonomi absolute, nëse bota don X, domethënë 0% të fukarallëkut, ajo është o vëllezër. Ka mundësi me pas. Vallahi po. Mirëpo problemi i botës qëndron në atë se lloj lloj JP Morgana, lloj lloj mason të ndryshëm, lloj lloj pronarë të korporatave të mëdha botërore, ndërkombëtare që janë Coca-Cola të ndryshme, Pepsi të ndryshëm edhe lloj lloj motora edhe të tjerë domethënë prej firmave të mëdha të botës, ata i bëjnë luftat. Ata i bëjnë luftat. Ata i bëjnë problemet. Ata i ndezin luftat. Edhe njerëzit me mendje të lehtë, domethënë, ju japin ideale të ndryshme dhe probleme të ndryshme dhe sene shumë të vogla që në fund as ata nuk mujnë me shpëtu as familjet e veta as kurkush, kështu që e lusim Allahun subhanehu ve teala që më së pari neve muslimanëve Allah të na ruan imanin. Që nëse jetojmë ato ditë me qenë na ithtarë të Mehdiut,